U ime Otca Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, današnje evanđelje govori nam o jednom od bitnih obilježja molitve, dobre, plodonosne molitve, onako kako Bog želi da pristupamo molitvi, a to je poniznost, prvi dio 18 poglavlja u Lukinom evanđelju nam donosi prispodobu o siromašnoj udovici koja je ustrajno dolazila nepravednome sucu i molila ga da je zaštiti, a ovaj je tu e, prošnju samo zbog njezine upornosti uslišio. Dakle, prvi dio 18. poglavlja koji prethodi ovom današnjem odlomku govori o ustrajnosti, a drugi ovaj odloma koji smo danas čuli govori o poniznosti s kojom trebamo pristupati molitvi. Carinike farize iz današnjeg evanđelja su oličenja dva krajnja stava koja čovjek može zauzeti kada se Bogu obraća u molitvi. Farize pristupa iz pozicije samopravednosti, on se postavlja kao da je sam zaslužio tu pravednost i kao da je s Bogom na istoj razini i kao da se hvali svojom pravednošću. S druge strane, carinik pristupa svjestan svoje nedostojnosti pred Bogom, on je svjestan svoje grešnosti, da ništa ne može zaslužiti svojim dijelima, nego se samo ima nadati Božjemu milosrđu. U ova dva stava nalazimo prikaz e, odnosa između staroga i novoga zavjeta. Farizej je oličenje onog krivog svačanja starog zavjeta koje su zauzeli Isusovi protivnici i kojega se dan danas drže nevjerni židovi. To je zabloda da stari zavjet sam po sebi donosi pravednost, no to ne može biti jer nitko nije mogao savršeno vršiti zapovjedi staroga zavjeta koje su bile vrlo stroge. Svatko se od njih ogriješio i trebao je tražiti oproštenje, a ono je mogao dobiti samo pouzdanjem u Božje milosrđe. Zato nam Sveti Pavo tumači u svojim poslanicama, poslanicama e, Rimljanima, Galačanima, tumači koja je bila uloga starozavjetnog zakona, da je on objavljen samo zato da bi čovjek mogao spoznati svoju grešnost, ali da nije davao snagu da bi se čovjek podigao iz svojih grijeha. Zakon je mogao čovjeku biti samo na osudu, a Krist nam je dao tu snagu svojom milošću, svojim otkupiteljskim dijelom, E, a da bismo tu milost mogli primiti, moramo mu pristupiti skrušena srca, ponizno priznajući svoje grijehe, moleći za njegovo milosrđe. I taj primjer vidimo u cariniku koji je svjestan svojih grijeha i koji duboko priznaje tu stvarnost, priznaje da je po svojim grijesima zaslužio osudu i da se može samo nadati Božemu milosrđu. I zato je on slika poganskih naroda koji će povjerovati u Krista, koji će postati dionici Božega naroda, Novoga Saveza, jer će priznati tu stvarnost da je čovjek svojim e, grijehom izgubio dioništvo u božanskom životu i da samo skrušenim pokajanjem može pristupiti Bogu dok je Farize naprotiv slika nevjernih židova koji i danas žive u obmani, da su pravedni samo zato što su rođeni u odabranom narodu Staroga Saveza, pritom ne gledaju kakva su njihova djela i ostvaruju li tu pravednost na onaj nutarnji način. U cariniku dakle vidimo primjer poniznosti, koja mora pratiti našu molitvu. U katekizmu Svetog Pija X čitamo u poglavlju koje je posvećeno temi molitve, čitamo koja moraju biti obilježja molitve i tu se navodi pet obilježja da molitva mora biti sabrana, ponizna, pouzdana, postojana i predana. I onda se dalje razjašnjava kakva je to ponizna molitva, to znači da moramo iskreno priznati da smo nedostojni, nemoćni, bjedni i da moramo molitvu pratiti odgovarajućim položajem tijela i to znači da priznamo našu ovisnost o Bogu, da sve što imamo, da smo sve to primili od njega, da to nije naše postignuće, nego isključivo Boži dar. Počeši od onih naravnih darova i sposobnosti koje imamo naš život, zdravlje, zatim i onih nadnaravnih darova što, nam je gospodin, što nas je gospodin po svome miloseđu pozvao da budemo dionici njegove milosti, da budemo dionici Božega naroda, Novoga Saveza, što nam je dao dar vjere, kao i druge posebne darove e, a zatim kao drugo trebamo priznati našu ovisnost o Bogu u pogledu svega onoga što nam Bog želi dati i e, u pogledu onoga e, kako Bog želi voditi naš život. I to nas dovodi u drugu, e, u vezu s drugim obilježjem molitve, dragi vjernici, a to je predanost Božoj volji Evo, to dvoje je vrlo usko povezano i međusobno se nadovezuje. Ako ponizno pristupamo Bogu, tada ćemo priznati njegovu svetu volju i podložiti joj se u potpunosti. Bog sa svakim od nas ima određeni plan koji ne možemo e, uvijek ni lako moći prepoznati neke vrijednosti koje se iz našeg ljudskog načina razmišljanja čine važnima, neizostavnima, mogu u Božim očima biti vrlo relativne. Sveti Ignacije Lojovski u svojim duhovnim vježbama govori o svetoj ravnodušnosti koja se odnosi na naša ljudska mišljenja i e, stvarnosti. E, sveti Ignacije navodi nekoliko područja u kojima moramo razviti stav te zdrave ravnodušnosti da bismo bili istinski podložni Božoj volji. To su zdravlje ili bolest, kratak ili dug život, siromaštvo ili bogatstvo. To su područja u kojima se trebamo potpuno podložiti Božoj volji a gledamo li našim ljudskim očima, morat ćemo priznati kako mi vrlo često težimo onom lakšem ili ugodnijem putu. Neke od ovih vrednosti su doista u sebi dobre, no Bog nekada može tražiti da ostanemo lišeni tih vrijednosti jer je to bolje ili za nas ili za naše bližnje. I tako često možemo čuti primjerice kada nam netko nešto čestita, primjerice e, rođendan ili e, neku drugu svečanost, često možemo čuti e, da nam želi samo zdravlje, da je zdravlje najvažnije. Svakako je zdravlje važno i dobro, ali nikako nije najvažnije i nije apsolutno, naravno kada govorimo o tjelesnom zdravlju, nikada za nas može biti korisnije ako nam Bog pripusti bolest. To vidimo u primjerima e, brojnih e, svetaca kojima je bilo dano da trpe, da ispaštaju za ljudske grijehe, za posvećenje e, ljudskoga roda, za obraćanje grešnika. Tako imamo primjerice Terezu Neumann, njemačku mistikinju, koja je živjela na čudesan način skoro 40 godina samo od svete pričesti. Ona je bila teško e, obolila, bila je prikovana za postelju i Bog je to dopustio da bi svojom patnjom ona mogla dati zadovoljštinu za grijehe i isprositi milost obraćanja za brojne duše. Imamo primjer e, jednog rudara u njemačkom gradu Esenu, koji je doživio veliku nesreću da ga je pogodio odron kamenja. Bila mu je pritom e, oštećena kralježnica. Završio je u invalidskim kolicima. I on je najprije psovao i optuživao Boga kako je Bog mogao dopustiti da mu se dogodi takva nesreća, te sada mora toliko trpjeti no onda je jednom čuo one riječi iz Ivanova evanđelja da je Bog tako ljubio svijet te je predao svoga jedinorođenoga sina da nitko tko u njega vjeruje ne pogine nego da ima život vječni. I te riječi su ovog čovjeka duboko pogodile i tada je shvatio da je Krist i za njega umro i da mu treba predati svoj život da se treba istinski obratiti i to je on učinio i shvatio je da je, da je Bog dopustio tu nesreću upravo zato da bi po njoj mogao naći put do Boga i da toga nije bilo, da bi on vjerojatno dalje ostao bezbožnik i nastavio ići putem propasti. Evo isto tako često želimo sebi i drugima dug život, smatramo to Božim blagoslovom i pogađa nas kada vidimo da netko umre mlad. No Bog i tu nekada može imati drugčije planove e, nego što to mi mislimo. Za nekoga Bog može naprotiv predvidjeti da umre mlad, E, može to e, predvidjeti da bi ga sačuvao od budućih opasnosti ili možda zato da se na taj način Bog više proslavi. Tako imamo primjer e, također svetaca koji su umrli vrlo mladi, primjerice sveta Terezija od djeteta Isusa koja je umrla samo s 24 godine, no Bog se kroz nju tako proslavio da ju je Sveti Pio X nazvao najvećom sveticom modernog doba. Ili pak imamo svetog Stanislava Kostku, Isusko, Isusovačkog redovnika koji je umro sa samo 17 godina, pa nam je Bog po njemu također ostavio e, izvanredan primjer pobožnosti, kreposti čistoće, strpljivog podnošenja križeva i patnji, pa nekim drugim svecima Bog je opet dao dug život jer je po svojoj božanskoj providnosti i mudrosti predvidio da će ga oni na taj način moći više proslaviti. Tako je primjerice sveti Alfons Ligori umro sa 90 godina, doživio je dakle čak tako e, duboku starost, sveti Josip e, Kalasancijski Evo, svetac koji je isto dugo poživio, oko 90 godina. I tu vidimo kako su Božji planovi neistraživi, nama ljudima često nedostupni, nesvatljivi i zato jedino što možemo i trebamo učiniti je to da se poklonimo Božoj mudrosti, da se predamo njegovoj božanskoj volji jer on jedini zna što je najbolje za naše spasenje, spasenje naših bližnjih i kako ćemo ostvariti njegov spasenski plan u kome smo pozvani sudjelovati. Evo i zato na taj način, dragi vjernici, trebamo pristupiti molitvi s poniznošću, s predanjem u Božju volju, sa svješću da je Bog uvijek veći, da je sve što imamo njegov dar, tako da prihvatimo sve što je on e, providio za naš život, jer samo tako moći ćemo primiti njegov blagoslov i moći ćemo napredovati na putu posvećenja i spasenja. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.